dakle pored njega i dakle karavane okite se, dotjeraju se oprema i prođu pored njegovog hrama i odu meku. Produže i odu meku. Sve je to nekako mogu da podnese. Ali kada je neko od Arapa došao i ušao u njegov hram i u sred hrama napravio belaj. Izvršio nuždu u sred hrama kada ga niko nije vidio i otišao. I ovaj kad je to vidio, rekao je gotovo idemo da rušimo Kjabu. Poludio. Svatate, dakle, jedan mladić je doveo cijelu Meku u opasnost. Dakle, nekim tim svojim postupkom. Svatate, isto tako ima naše vraće da jala uputi, dovede muslimane u opasnost. Dovede davu u opasnost, dovede sigurnost određenih muslimana u opasnost nekim svojim gestovima, nekim svojim nepromišljenim postupcima. Svatate, zbog toga musliman, kada se radi o tebi, radi šta hoćeš. Dakle, ti ćeš odgovarati za sebe, za svoje postupke, za... Ali ako si pravi mu'min, onda nemoj raditi ako znaš da će to što ti radiš drugim muslimanima štetiti. Svatate? I u tome je veći hajr, jer ti se... Te, dakle, brigate za muslimanima, svataš? Vodiš brigu o muslimanima i u tome je hajr i u tome je inšalav tera nagrada, svatate? Ako ti kažeš, ja ću ovako, briga mene što oni... Znači onda ti samog sebe, dakle, ne interesujete džemat muslimana, interesujete da ti ostvariš ono što misliš da je, da je u redu, da je ispravno. Svatam Sedma stvar, kaže mezheb ehli sunete vel džemata, jeste da su oni stava da je Ali radijallahu anhu pravu. Dakle, ova borba koja se odvela, dakle, koja je bila između Muavije i Alije, dakle, stava ehli sunete vel džemata jeste da je Alija bio pravu. Međutim, oni je tevallavna džemijan, dakle, oni su i jedne i druge smatruju svojom braćom, i jedne i druge, dakle, dakle nisu se odrekli ni od koga od njih. Dakle, jedni i drugi su naša braća i shvataš šta hoću da kažem. Dakle, ne odriču se kao što to rade sekte. Odriču se od Alije, na stranu su Muavije. Ili mrze Muaviju, vole Aliju. Shvatate? A? Već vole jedne i druge, smatruju ih braćom, smatruju ih muslimanima. Međutim, da je Alija bio u pravu, to je, dakle, stav ehli sunata vel džemata. Shvatate ovo, barek Allahu, fikum. <clears throat> I priznaju, dakle, i, i, i vjeruju da su oni imali, dakle, djela koja su zaradila kod Allaha te vratila u vremenu Allahovog poslanika, kao što je Muavija, na primjer, bio pisar objave i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to potvrđuju uh, i potvrđuju da su bili prijatelji Allahovog poslanika i da su osta, ostali prijatelji Allahovog poslanika i da, i da je Allah zadovoljan sa ashabima. Svatate. I da čute a, o onome što se desilo među njima u smislu da ulaze u to, da ulaze u tančine, da, sta, da, staj, da staju na stranu jednog protiv drugog, da, dakle, kao, kao što to rade, dakle, sekte i, i, i novotari, jel, i u smutnju i tako dalje i tako dalje. Kao, na primjer, često možda čuješ čoveka koji se je pripisuje ilm da kaže nešto ružno protiv Moavije. Svatate, ovo je opasna stvar. Protiv sahabije ne smiješ ništa da kažeš. Apsolutno ni jednu riječ. Ni jednu riječ. Kažeš, eto, šeitan, šeitan je taj koji je i stvarno jeste subhanallah treba da, da se baci sva kriza na prokletog šeitana la haula wala kuvvata illa billah a nikako da se ashab spomene u negativnom kontekstu u bilo kojem smislu svatate koji od muhadisa je bio ubiven zbog dakle zbog uh,